Legado accelas la INTELLIGENTETSON Legado igas infanoin intelligentai. En tutte, ne nur lingve. Tion montras brita studajo. Infanoi, kiwi dum junai jaroi, plibonigas sian lego capablon, lautio estos pli poste, ancau la plibonai pensantoi. Ili estas unu ovae gemeloi, cae ili crescas cune. Ili habas la samain genoin, la samain finanzain rimedoin, cae la saman clerigon. Sed ili ne estas same sagiai. De jardecoi onis cias el la esplorado pri gemeloi, che do ne nur la genoi difinas nian intelligentetson, sed che ancau la medio havas influon. Cion oni nescias, ciui specifai genoi ca ciui concretai influoi de la medio respondezas por nia intelligentez quotiento. Cio concernas la influoin de la medio, por tio ni havas utilain ideoin, exemple sana nutrado, plibonigas la disvolvon de la intelligentezzo, au ancau pli longa lernea clerigo. Sed cio precise en la lerneo estas decida por tio, tion ni nescias, diras la studestro. La esplorista te amo, tamen malcovris, unu el plurai mecanismoi la legado povus positive influi la intelligentezon. En la cadro de studajo, pri la frua disvolvigio de gemeloi, oni testis la lego capablon cae la intelligentezon de unu ovai gemeloi. cae tio ocasis quin foie, ciam ili estis sep, nau, dec, dec cae dexes ses iaro in agiae. Oni ciu foie testis, ciel flue, ili legas, ciel bone ili comprenas regulain, cae ne regulain verboin, cae oni demandis iliain geinstruistoin pri ilia lego capablo. La intelligentetson oni testis unu flanque lingve, tio signifas, ciula gemeloi comprenas nozioin ciu ili respondas je quisae demandoi, au ciu ili povas attribui cun appartenantain nozioin. Ali flanke oni testis la nelingvan lingvan intelligentetson, cae cetio la rilato al legado estas atento veca. Temis pri classicae tascoi, kiel exemple la completigo de logicae schemoi, cie mancis unu parto. Average pli bone successis ancau en la intelligentez testoi tiui infanoi, ciui capablis legi jam frue. Cae la surprisa affero estas, tio intelligentezzo ne nur estis limigita alla lingua sfero. Se oni legas pli, oni havas pli grandan vortaron, tio estas clara sed ni credas che legado ancao helpas pensi abstracte, char oni exemple imagas aliaen homoin, locoin au epocoin, diras la studestro. Cai la abstracta pensado estas grava en intelligentez testoi. Alia explico estas motivigio. Legado povus acceli la intelligentezon, chargi helpas sidigi, concentrigi pri io cae solvi tascon. Char la gemeloi habas la sama in genoin cae la saman medion, la esploristoi concludas pri decidae influoi ciui ne egalas la gemeloi. Tio povus esti jam nur libro cion nur unu e la gemeloi estas leginta, au alia instruisto au amico la necessan pridemandadon por tio, oni ne faris, sed tion oni ancorau esploros.